والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka yan uwa mai mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah ina kuma godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya tara mu a wannan rana daidai wannan lokaci na bayan sallar la'asar a yammaci na asabar takwas ga watan takwas shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da hudu bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina wanda shi ne yammaci kuma na hudu ga watan goma shekara ta dubu biyu da uku miladiya wanda muka taru a wannan waje domin taya dan uwanmu kuma abokinmu labaran haruna in bracket mal laba da kuma rantsar da shi bisa ga aure da allah ya ba shi wato kamar mun zo idan mu rantsar da shi ci da sha da ilimi da kulawa da sauransu duk ya yi a wuyansa to da taro ne na irin wannan munasaba yana da kyau kyau da tafa waɗansu hukunce hukunce ko da a takaice ne wanda suke da alaka da aure kuma suke da alaka da zamantakewa na auratayya wato shi aure suna ne na dukkan annabawa da Allah ya turo ba wai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadai ba Allah madaukakin sarki ce wala kad arsalna rusulan min qablik wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyya hakika mun turo da manzanni kafin ka sannan kuma su waɗannan manzanni mun sanya musu azwajan mataye na aure wa zurriya sannan kuma mun azuta su da zurriya ya da jikoki wannan magana ce Allah ke fuskantar da ita zuwa ga manzon zira shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kaga ashe aure sunna ce ta annabawa gaba daya ko dai ka ce su duka ko mafi rinjaye daga cikin annabawa sun yi aure wannan bai hana a samu waɗansu ɗaiɗai ko waɗanda ke kila baya wuce ɗaya ko biyu cikin ɗari waɗanda tarihinsu wani dalili cikin dalilai ya hana su yi aure amma dai mafi yarin jayarsu duk sun yi aure kuma sun yi zurriya sun yi yaya a ce lokacin da mutum yake yin aure a halin yanzu yana kokarin tabbatar da sunnar annabawan Allah da suka wuce baya ne a tarihi yana kokarin yin kamanceceniya da su wajen kasancewarsa mai iyali irin yadda suka kasance masu iyali sannan kuma aure wata hanya ce ta ci gaba da dorewar rayuwar ɗan adam a ban kasa ita kadai ce daya dayan hanyar da ubangiji ta Allah ya tsara dan dan adam ya ci gaba da hauhawa a ban kasa ya ci gaba da yaduwa a cikin duniya domin hikimar Allah ta gudana wajen halittar mutane maza da mata wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn la'allakum tadhakkarun سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون ما شاء namiji. haka halittar Allah take gaba daya cikin mutane cikin dabbobi cikin tsuntsaye halittun ruwa da na sarari waɗanda muka sani da waɗanda mu sani ba sannan hikimar Allah ta gudana cewa kowane jinsin halitta ɗin nan masu mace da namiji babu yadda za a yi su ci gaba da dorewa a ban ƙasa su yi 'ya'ya da dangi har sai an samu alaka tsakanin tamatan wannan jinsin da namijin wannan jinsin haɗuwarsu su biyu ke sa su haifi ɗa ko ya ko kuma ɗaya wato kenan babu yadda za a yi dangin tumaki su ci gaba da yaduwa har sai lokacin da ya kasance akwai alaka tsakanin tinkiya da rago ta kuma jinsin awaki ba za su ci gaba da hauhawa abin duniya ba har sai an samu alaka tsakanin ɗan akuya da kuma akuya ha kuma jinsin bil adama babu yadda za a yi su ci gaba da dorewa a ban kasa har sai akwai gogayya da alaka tsakanin ɗa namiji da ya mace to ita wannan alaka iri biyu ce ko dai ta zanto shar'antacciya ko kuma ta zanto ta haram idan ta zanto shar'antacciya wato ta zama aure kenan idan kuma har ta zama ba aure ba to ta zama haram kenan da haka babu wata hanya da ya halatta dan adam ya kulla alaka tsakaninsa da ya mace ko da irin suna zai bai wa wannan alakar ya sa mata suna kawance ya sa mata suna abuta ya sa mata suna daduro ya sa mata suna farka ko me zai sa mata a cikin kamus ɗinsa na kalmomi sunanta dai na yanka shi ne haram banda wannan ba ta da wani suna duk wani abu da za a yi fenti ne da kwaskwarima da kokarin gyara abu don a fitar da shi daga hakikanin sunansa da alkur'ani ya bashi ko kuma hadisin manzan Allah sallallahu alaihi to kaga annan gurin kenan aure ita ce daya daya hanya wanda Allah madaukakin sarki ya tsara dan alaka ta kullu tsakanin da namiji da ya mace irin alakar da za ta haifar da a samu 'ya'ya na gari da jikoki na gari irin hanyar da za ta haifar da a samu zarcewar bil abin kasa ashe kenan kaga aure ba karamin al'amari ba ne ba ta wannan fuska ta fuska ta uku shi aure a cikinsa akwai albarka domin a cikinsa ne ake samun ɗa wanda babban ni'ima ce cikin ni'imomin ubangiji mutum ya zanto yana da ɗa dukkan wanda ya kasance baya da ɗa mace ko namiji ko shakka babu bai ɗanɗani wata muhimmiya daga cikin ni'imomin ubangiji ba za ka gane haka in ka karanta tarihin annabi ibrahim alaihi salam da tarihin annabi zakariya alaihi salam kowane ɗaya daga cikinsu ya samu annabci da manzanci wanda a martaba ta bil adama in an ce annabtaka ko manzanci to an kai su da tulmuntaha a matsayi da dan ke samu a duniya sai da kuma a dawo ƙasa ba abin da ya kai annabci ba abin da ya kai manzanci wane mulki wane kudi wane sarauta ba abin da ya kai annabci amma tare da haka kowane ɗaya daga cikinsu da Allah ya jarrabe shi da rashin da a tsawon wani lokaci sai ya ji kamar akwai rage tattare da shi akwai nakasa a tattare da shi a matsayin matsayinsa na adama annabi zakariya aka bude suratul maryam da shi idna da ربه Kano khafiya qala rabbi inni wahana al'abdu minni واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي آخرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا da ku kai kukansa wajen ubangiji da mika bukatarsa da nuna tsananin bukatuwarsa cewa yana da bukatar ɗa ya kiraye ubangiji cikin ladabi da gaskantar da kai bai samu kwanciyar hankali ba har sai lokacin da Allah ya kiraye shi ya masa bishara ya zakariya inna nubashshiruka bi gulamin ismuhu yahya lam naj'al lahu min qabl samia ya kai zakariya muna maka albishir da da zamu baka bai suna yahya kafin sa babu wani yahaya da aka taba yi a baya a tarihi shine yahaya din farko wanda Allah ya jibinta nauyin rada masa suna da kansa tun kafin a haife shi tun ma kafin a samu cikin sa ubangiji ya yi bishara da zuwan sa ya kuma rada masa suna inna nubashshiruka bi gulamin ismuhu yahya lam naj'al lahu min qawlu sabiya annabi zakariya ya san wannan wahayi ne na ubangiji alkawali ne na Allah wanda baya canjuwa baya sabawa amma tare da haka azarbabin ya samu da hankalinsa bai kwanta ba sai ce rabbi ja'alni aya ya ubangiji samu wata alama da idan matata ta samu juna biyu zan gane Allah ce ayatuka Allah tukallima an-nasa salasa layalin sawiya ayatuka Allah tukallima an-nasa salasa salasata ayyamin illa ramza wa rabbaka katiran wa sabbih bil ashi wal ibkar a nan gurin abinda zamu kalla wato muhimmancin da a cikin rayuwar bil adama ga annabci ga manzanci amma duk da haka mutum na roƙon a bashi da dan ya samu kamala ta bani adam to kako ba a samun da sai ta hanyar aure dukkan wata hanya wadda ba aure ba ba a samun da Allah misali idan ka ce ga wani yana fasikanci da wani ya shahara cewa farkanta ne ta shahara cewa ita ma farkarsa ce sai kuma aka ganta da ciki cikin da shi ya yadda cewa nashi ita ma ta yadda shi ne ya ciki har kuma ta haihu ba za a jingina wannan dan zuwa gare shi ba tun da ba aure su kai ba duk da cewa mun yadda da dogon maniyyinsa ne aka hada da kwayar halittar maniyyin ya mace aka gina wannan jaririn bisa da ka'idar Allah ta'ala ta cewa inna dal insana min nutfatin amshajin nabtalihi fa sami an basira amma tare da haka ba za mu jingina dadin ba zuwa ga wannan mutumin saboda zunubi idan ko har muka jingina da to mun yi kuskure domin da a musulunci na nufin uban ya gaji dan ko dan ya gaji uba na nufin waɗansu haƙoƙi irin na uba na hannun dan da ake bukata ya yi masa waɗansu haƙoƙi irin na ɗan. na wurin uban ana bukatar ya masa na nufin tabbatuwar haramci tsakanin 'ya'yan wannan uban da wannan dan ta fuskar auratayya domin za su zama kanne ko yayyansa to kaga tabbatar da irin waɗannan hukunce hukunce ba ya wa ta hanyar zina eh wanda da wa wance ciki haka ne amma ɗansa ne a musulunci ba ɗansa ba ne ba dan ba a samun ɗa ta hanyar abu ka'idar addinin musulunci to kaga a ce hanyar da za ka samu da ita ce hanyar aure ko ka babu wannan da muhimmancin aure a cikin rayuwa sannan kuma idan aka ce ga waɗansu mutane guda biyu wanda ya auri wanci kamar yadda aka ɗaura aure da Allah ba yau da amaryarsa kuma muke walima yanzu wani kuma yana ƙawance da wance ba aure suke ba lokacin da waɗannan mutane guda biyu suke tafiya a tsakankanin jama'a wane ne mai mutunci wane ne mara mutunci ko shakka babu mai aure shine yake da mutunci shine yake da kima wanda yake baya da aure baya da mutunci baya da kima idan mutane masu hankali masu tunani bugu da ƙari shi angon nan lokacin da matarsa ta samu juna biyu murna yake yi cewa matarsa ta samu juna biyu kuma baya jin kunyar a gaji da ita suna tafiya tana da juna biyu zai kai ta asibiti awon ciki ko ya je ya taho da ita a hanya ma ta ce ka bi da ni ta gidanmu ya bi da ita ta gidansu kila in baya da mota ya tsaya a bakin titi shi da ita suna jiran mota ga ta da ciki ba ta iya tsayawa kila sai ta zauna kuma kowa ya ganta ya san cewa dai ba ruwan yankari ne ba ta sha cikin ta <laughs> ya akwai wani abu da ya faru wanda ba sai an yi bayaninsa ba amma duk da haka baya jin kunya baya jin kunyarta baya jin kunyar iyayenta baya jin kunyar mahaifanta yayyanta kannanta kowa baya jin kunyar kowa a ciki saboda abu ne mai albarka Allah ne ya amince da shi ya bada lasisi a kansa lokacin da ta haihu shi yana murna ya samu da dukkanin abokanansa kowa ta yake an mana haihuwa bayan ba su ne masu matar ita matar murna take ta samu da dukkanin kawayen ta cewa take an mana haihuwa iyayen na murna sun samu jika iyayen na murna sun samu jika sai ya kasance wannan dan shi kadai wato yana cin moriyar soyayyar mutane daban-daban banda iyayensa kannan mahaifansa da kannan mahaifiyarsa yayyen mahaifinsa da yayyen mahaifiyarsa da kowa yana kaunar shi kowa yana murna albarkar aure ke amma da hawa gefe daya shi wancan da ke kawance da wancan aka yi rashin sa'a ta yi juna biyu to tun daga lokacin kenan zai canza shi baya so a gan baya son ya ganta ba ta son ta gan shi iyayenta na jin takaicin a su da ciki idan an gano wani ne iyayen shi na jin takaici ya jawo musu abin kunya da haka kowa haushin kowa yake a ciki su ɗayan matar suna ganin ɗan gidan wani ya zuwa ya lalata mana ya su ma in sun ga dama iyayen namijin su ce yar wanci ta zo ta ja ɗanmu ya faɗa cikin wani hali kowa na zargin kowa matar na zargin namijin namijin na zargin matar idan ɗan ya fito baya samun kauna da ya kamata ya samu domin kakanninsa ba su san shi dan ɗani na kunya kakannin uwa da kakannin wajen bangaren wanda ya nuna biyu bugu da ƙari shi wanda ake cewa shi ya cikin baya san shi ita wanda ta durkusa ta haife shi ba ta san shi ji take ina ba ta kunne shi da ranci to kaga wanda ita ce rashin albarka da ke cikin rayuwa wanda wai bahaushe ke ce mata rayuwar daɗi ɗiho kafa aure daɗi ƙarya ne ba da wani daɗi ɗiho da za a ce ya fi aure daɗi waɗansu mutane ne da shedan ya yi musu wata mummunar huduba suka dauka cewa a cikin aure akwai responsibilities wanda su ba sa son su dauka ce ba ne a tambar sallah haihuwa juna biyu naƙuda wane ne wannan matsaloli ne amma mata ta kan titi ba ka da matsala ba wani nauyi da za ka dauka haka sai ya faɗa musu to amma sun manta da cewa wannan bin Allah ne wancan kuma sabo ne to don haka lallai ko shakka babu mutumin da yake son ya yi aure to ya tabbatar cewa yana raya sunna ne cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi kuma yana bin wata hanya ce wadda da ita ce dan adam ke ci gaba da hawa abun kasa dan adam din da yake da albarka ba dan adam mara albarka ba domin dan da ya tashi ya san cewa an tafi shi ta hanyar aure wani ne babana wacce ce mahaifiyata ga dan nan babana ga wani ga wani ga wani za ga cewa yana da wani nau'i na tausayi da jin kai ga dukkan wanda yake jin cewa dangin shi ne shi da su suna musayar soyayya da kauna da girmama juna da mutunta juna dan da ya tashi ya san baya da uba za a ga cewa yadda aka tsane shi tun yana ciki haka zai tashi yana da wani kulli a zuci yana jin haushin dukkan society din gaba daya dukkan al'ummar da yake kewaye da su haushin su yake ji wani dan bakin ciki da takaici inda za a ba shi kaho na tashin kiyama da zai busa kowa mai saboda akwai damuwa a zuciyar shi da kullun zuci bai ki bai kashe kowa ya yi ta'addanci ga kowa ya lalata kowa dan shi yana ganin cewa an riga an rusa masa mafararsa to gani yake karshen sama ba zai kyau tun da mafararsa ba ta da kyau sakamakon haka so ke kowa ma ya shiga cikin wani takaici da tasku makamancin shi wanda yake ciki a kenan wannan zai sa mu tsaya tsayin da kamar cewa yaya za a aure ya yadu a tsakankanin matasanmu magidantanmu da sauransu babu yadda za a yi ɗan adam ya turewa kansa sha'awa duk tsoron allah sa duk takawarsa duk shugabancinsa duk mulkinsa duk kasaitarsa shi dai ɗan adam ne dole zai sha'awar ya mace takawa ba ta hana sha'awa tsoron Allah baya hana sha'awa haka ita ma mace duk tsoron Allahnta duk ta ƙawarta duk kiyamun lailinta babu yadda za a yi ta ce ba ta sha'awar ɗa namiji wannan ba gaskiya ba ne ba zai yiwu ba wani abu ne da ake kira ne nida'ul fitra call of nature dole ne ta yi sha'awa yadda za ta buƙaci abinci da abin sha da wurin da za ta kwanta ta yi barci da iskan da za ta shaƙa don ta ci gaba da rayuwa haka za ta ji tana da sha'awar ɗa namiji shi ma ɗa namijin zai yana da sha'awarta to kuma hanya ɗaya Allah ya tsara su kulla alaƙa ita ce aure ko dai a goyi bayan aure ya tabbatu dan saboda a bi hanyar da Allah ya tsara ko kuma in aure ya ke yiwa saboda waɗansu al'adu saboda waɗansu matsaloli saboda waɗansu tunani waɗanda tura mulkin mallaka suka dasa mana su a cikin zukatanmu to shi ke rayuwa ta baragada da wane buwanci da wance ta ne da wane yi kaza sai kasance ta mamaye rayuwar jama'a sai kuma Allah ya ɗebe albarka a cikin mu gaba ko shakka ba yaɗuwar zinace zinace da fitsara da rashin mutunci da yake faruwa tsakankanin samari da 'yan mata da alaƙoƙin da ba dan aure ake yin su ba yana ɗaya daga cikin abin da ke taimakawa ya jawo wa mutane rayuwa ta tasko da kaskanci da kuma rashin albarka to kuma a nan gudun da ke so in ce shi aure akwai nauye-nauye a cikinsa dole idan mutum ya auri mace nauyin ta yana kan shi nauyin ciyar da ita nauyin yi mata tufafi bugu da ƙari nauyin tsugunar da ita inda za ta zauna ya zanto shi ne zai ɗauki nauyi ko nashi mallakar shi ko kuma haya shi ne zai biya wannan duk yana rataye ne a cikin rayuwar aure a gaskiya waɗansu wannan suke kalla sai su guje wa aure ciyarwa shayarwa sitira wane ne sauransu to amma kuma wannan din akwai albarka a cikinsa domin dukkan mutumin da ya yi wannan din lada yake samu hadisi ya tabbata cikin sahihu muslim daga abu dawud daga abu hurairah Allah shi kare yadda a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ga wani dinari da mutum ya ciyar da shi dan ya kalmar Allah a bankasa ga wani dinari da mutum ya yi sadaka bisa ga miskini mabukaci ga wani dinari kuma da mutum ya ciyar da shi dan amfanin mutan gidansa iyalinsa wanda ya fi lada ya fi farala, dinarin da ka ciyar da mutanen gidanka shi yasa lokacin da manzo Allah ya duba sa'ad ibn abi waqqas bai da lafiya sai manzo Allah ke faɗa masa dangin ayyuka na alkhairi da zai yi sai yake cewa innaka lan tunfika nafaqatan tabtagi biha wajha Allah illa ujirta alaiha hatta ma taj'alu fi fi imra'atik yace babu wani abin da zaka ciyar kana neman lada face sai an baka lada kai yace hatta lomar tuwon da zaka sa a bakin matarka lada za a baka kai ma'ana kaga a nan gurin wannan nauye-nauye suna da wahala ko shaka babu amma kuma suna da tarin lada da haka ko shakka babu mai aure yana da wani lada da yake samu irin wanda goro baya samu shi mara mata baya samu shi har sai lokacin da ya mata kafin ya samu irin wannan lada to dan saboda haka akwai nauye-nauye a kansa na ciyarwa da shayarwa da kaza da kaza da sauransu sannan kuma akwai bukatar lokacin da mutum yake da aure ya kiyaye haƙoƙin matarsa irin yadda ita za ta kiyaye nashi sannan kuma ya lura da bangarorin gajiyawa na ya mace don ya ba ta uzuri da hanzari idan ya samu gajiyawarsa wato mutuna cewa ita mace tana da rauni a halittarta tana da rauni kuma ta fuskar tunaninta ko hankalinta bambancinta da kai ɗa namiji lokacin da duk wani abu ya faru na farin ciki ko bakin ciki kafin ka ɗauki kowane irin mataki namiji yakan yi shawara da hankalinsa ne ba da zuciyarsa ba sai hankali ya kawo masa bangare mai kyau sai ya kawo masa bangare mara kyau sai ya kawo masa amfani sai ya kawo masa rashin amfani shi yasa sai a musguna wa da namiji amma sai ya ɗauka mataki da gaggawa don shi yana aiki da hankali yana aiki da tunani ita ko mace duk lokacin da wani abu ya faru ita kullum tana shawara da zuciyarta ne ita kuma zuciya Allah ce innan nafsa la ammaratun bisu umarni take da mummunan abu da haka yanzu yanzu nan sai mace ta yanke cewa kaza za a yi mace ce za ta zo ta samu mijinta kan dan wani abu da ya faru ta ce idan kai dan halal ne ka sake ni ni kika ce in kake ki eh ka sake ni in kai dan halal ne ka sake ni idan ya dauki takarda da biro ya ce to na sake ki saki ɗaya sai ta duba ta gani ta ce ashe ma baka cika namiji ba in ka cika cikin ciki hukuma idan kai rashin tunani ko kuma ka biye mata ka to na sake ki saki uku kuma in ta karɓi takardar ta karanta ta ga eh, saki uku da kuma sai ta fashe da kuka kawai ka ci mutunci ba a ba mai wannan ba ba da namiji ba zai wannan ba to dan haka da wata rana mace ta ce ka sake ni ka ɗauka wa bata ta son ka kawai ita mace ce shi yasa ta faɗa haka ba ya bata ta son ka bane ba ya ta fasa bane wancan yin sake ki ba ta eh in ka isa ka sake ni sun ka ce to bari in je dawo yana lokacin da za ka je ka dawo idan ka so a ayaba da lemo da gwanda da abarba wallahi ka manta sai ka tana cewa wallahi mu nan da na faɗa ma da zure na ne ba ta Allah ba ka faɗa ba kai idan ka biye mata sai ka dinga sakin wawa ka hora ta wuri ya samu kai ta yi maka rashin mutunci idan ta je sallar da biyu za ta yi domin kai sakin da kai mata yi mata bulala da ba ta so a sake mata saboda haka wancan sai ce masa ladabi a araha kai ne kai orientation din ta yadda ta zama mutum saboda rashin hakurinka saboda haka dole sai mutum ya dauri sai ta yi masa ba daidai ba sai ta ce masa kaza sai ta ce masa kaza da haka anan duk wanda ya aure dole sai ya yi hakuri kafin ya iya zama da kyamace in bai hakuri ba ba zai iya ba musamman kuma idan mutum ya aure sama da daya to lalle matsala ta karu abin nan a kansa saboda haka lalle ne sai mutum ya jure akan wannan kuma yawanci mukan gino akan wani abu mukan kalli mutum mu maza akan cewa ni ne shugaba ita ko mai biki wannan haka ne ko da qur'ani ba abin da yace ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa mazaje su ne suke da iko akan matayensu amma ita mace ga wanda yake so ya ci moriyarta kar ya dauke ta da wannan salon kawai na shugabanci hmm. eh miji shugaba ne sannan kuma miji aboki ne sannan kuma miji wa ne wani lokacin mamaki uba ne wani lokacin mamaki yakan zanto ba fada matarsa ta zama sarauniya so yake a zauna lafiya ba son a tashi hankali idan kan waɗancan hanyoyin to za ka more amma idan ka ka'idar kawai kawamuna alal nisa'i ma'ana kai kawai shugaba ne ko gida za ka shiga baka sallama sai dai ka gyara murya a jika ga gabo nan ya tuko zai faru idan kana yin wannan dariya za ta yi maka ko da ta maka ladabi ko kaga tana rawar ka dariya za ta yi ma dan yanzu ka ka gida kana wani cika baki idan an zuma can ko za ka kwantar da murya ke da kanka lokacin da dare ya dare sai ka yi mata ladabi in ta ce ma sai ka cire mata rigar ta sai ka cire in ta ce bayan ka cire lafiya a jikin wancan ko sai ka ba wannan ko ka ta wannan inda ta ga dama ta kawo maka kawamu na alin da zaki a cikin gaskiya akwai kawama a cikin aure kuma in babu kawama babu shi ne mace ce da mutunta ne zai umarne ta zai umarce ta zai hana ta zai sa ta hana ta ba za ta taba sai da izininsa ba abinda za ta yi sai ya ba ta dama in dai ba wani abu ne na ibada ba ibada ba ya bukatar lada musu ba ya bukatar yi ta nemi izinin su matukar abubuwan da za ta yi na farin lade ba na fila ba amma in za ta yi na fila ko musamman wanda ya ke shafan haƙƙinsa ka sai ta nemi izinin sa ba za ta yi asalin na fila ba sai da izinin sa ba za ta yi kaza kiyamun laili ba da daddare sai da izinin sa dan za ta yi zuwa ta fara kiyamun laili sai ba za a yi ba saboda shi yanzu ba kiyamun lailin mai da sabai wani abu za a yi ba wani takawa da zaki zo kina cewa wai ki kiyama da zaki kin rubo wani hijabi da tarbiyya a gefe guda don ma kin ma ba zaki samu lada ba kina bata kai lokaci ne ki abin da yace ayi kuma sai ki samu lada ta wannan ayi wannan ake ganin gaskiya wato dole akwai kawaba da amma kuma miji ya yarda cewa a ginin mace na ta mace tana da bukatun abubuwa da dama waɗanda wannan kawama din ɗaya ne daga cikinsu ta samu shugabanci jagora a kanta wanda zai zanzara ido ya yi umarni ya yi hani ya kuma tsawatar a lokutan da suka dace a tsawatar to wannan ɗaya ne daga cikin ababen da suke bukata a waje dai tana bukatar soyayya tana bukatar tausayi tana bukatar rahama tana bukatar jin kai dole ta tana bukatar waɗanda. waɗansu mazaje sukan yi kuskure shi ne idan suka wani mace suka kawo gida ba ta gajiyawa wajen tufafi tufafi za su yi ta kawo mata kowane ba sa gajiya wajen abinci ga munan abinci nan gero da shinkafa da masara da meye da menene ba sa gajiya wajen al'amura da dama to amma fa ba su da lokacin da za su yi hira da matarsu daidai da hira ba su da lokacin da za su zauna su ji matsalolin ta ne matsalolin ta a rayuwa wasu irin shawara ya kamata su ba ta tauro wani matsalolin ta matsalolin nata ne ko nata da yayyanta ko nata da karnanta ko nata da iyayenta tana da bukatar haka a wajen miji ta ji kana shiga cikin wannan lamarin kana ba ta shawarwarin da suka dace sai ta ji tana jin daɗi akan wannan sannan tana da bukatar lokacin da duk ta yi ado ka kalle ta ka ce kai gaskiya wance wakili kyau ai tamfar wata da rai shago tana bukatar ko kunshi ta yi ka ce kai ina da sha'awar irin wannan zai ina ma karki bari ya goge ko kuma in ya goge a sake wani sa, in kitso ta yi tana son ta ji kayi commenting cewa kai kitson nan ya yi kyau ita mace a ɗabi'ar ta haka take so idan har ka bari matar ka ta yi kitso ta yi kunshi ta sa kaya masu kyau ta wuce a gaban ka ta sake wucewa ba ce komai ba to da an ji za ce da Allah zan je unguwa an yi bar an yi haihuwa ne wala da zai barka ita abin da take so idan ta fito wani ya kalle ta so biyu to ta ne, bukata ta tafi in kalle ta haka sai sake duba ya kalle ta ma'ana ta burki ya mace tana da wannan bukatar a zuciyarta ko kai miji ka faɗa mata ko ta nema a waje wanda zai faɗa mata ka'idar kenan baka isa ka hana ta wannan ba don sanar da sai mutu ta yi kunshi ba ma cewa komai ta yi ado mu ce komai ba ta yi kwalliya ba ta yi wani ɗaya ne a wurin mu to duk wanda baya irin wannan to bai iya abin da bai iya rayuwar aure bai iya morewa kuma wurin ya mace don idan kana mata irin wannan zuga ita tana son zuga tana son kalmomi na yau idan ta yi abin kiki ka yaba in ta yi wanda ba na dade baka ce a'a ba haka ya kamata ki ba kamata ya ki kaza in ta yi ado ka yi kwamentin game da adalta ka ce a'a amma irin wannan style ne ya burge ni bar ma in na samu kuɗi zan ƙara sai wata tamba a sake irin sa ko kaza ko kaza to tana sake irin wannan sai ka kullun kai kanka kai zaka fi kowa cin riba kai zaka fi kowa morewa in dai har kana irin wannan to amma matukar baka wannan to kakan bar ta ba da yunwar ciki ba ba ta jin yunwa amma kakan bar ta da waɗansu bukatu a cikin zuciya wanda an kasa biya mata sai ta to biya a cikin aure har yanzu in dai tuwo ne a gidansu wala bata ba kuma yanzu tsammanin ka in kai baka ba ta tuwo ba sai har da zai ba ta tuwo ko wanta ko kanta amma ko wadansu kalmomi wanda wanta ba zai mata ba babanta ba zai faɗa mata ba eh, kannanta danginta ba wanda zai mata akwai waɗansu bukatu duk duniya ba wanda zai wa mace a matsayinta na mace sai mijinta ko ka yi ko kuma idan ka ƙi tana cikin talaucin waɗannan al'amuran uba ba zai zo bai tsari ya ce kai wallahi na sanki in ma zai faɗa ba da wannan sigar zai faɗa ba gaskiya wacce ina kaunar ki dan nan kina da ibada kina kaza wannan atifa ce tausayi irin na uba amma ce kai wallahi wacce ina san ki ina kaunar ki kalmomin da ba mu iya faɗa a matan mu kuma suna da daɗi faɗa mata kaji ko sau da za ka ga tana dariya za ka ga tana murmushi kaje ka wata abun mamaki kamar kina da wata mu'jiza ta mata wanda ba duka mata suke da ita ba mai ne ne? yau ga shi shekara kaza muke tare amma gani nake kamar kare kyau yake kare mai gida ba kalmomi ne masu daɗi amma wani baya yi sannan akwai canza yanayi idan kuka daɗe kuna tare a wuri guda wani lokaci akan ji akan kowa ya gamsu da dan uwansa ko ya ishe ne ko ta ishe ka ka ishe ka amma in kana tattaunawa zai ga al'amura suna yin kyau da sauransu domin nukan faɗa haka ne ba wai kawai don mu ji mu more da kalmomin ba dan idan mun lura yadda ake yawan aure ha kuma aure ke yawan mutuwa idan ka tashi yawa aka ce kowane ɗaya daga nan gurin sai ya lissafe adadin zawara wanda ke unguwarsu kafin ya tashi daga nan gurin to kila wani sai dai kwana a cikin nan kuma zawarawa yawanci wanda suke kanana shekara ɗaya shekara biyu aure ya mutu to abin da yake faruwa akwai laifukan da suke na matan ne ko shaka babu akwai laifukan da suke na mazan ne namiji wani lokacin bayan da aure ko kuma yana son ya samu mace ɗari masa ɗari ba ta laifi hmm. mu da matan mu kar mu dauka kowa zai samu ɗan wasa ɗari masa ɗari ba ta laifi dan me dan ba za ta maka laifi ba ai wata zo mace ma wani maka laifi ba amma abin da ake so ta zanto mai karban kuskure da ya karban gyara idan an gyara mutane idan ka tashin aure yanzu ka duba nan gurin idan akwai samarin da ba su taɓa yin aure ba ka tambaye shi idan ka tashin aure mai kake so abin da zai ce gaskiya ina son mace mai kyau ga sarrafin farko kenan mai kyau sannan ko mai ilimin addini sannan ko mai ilimin zamani sannan ko mai ladabi sannan ko mai biyayya sannan ko mai tsafta kyalin shi ya tilasta lissafawa har ya kai goma cikin ababen da yake so sai mu muna rubuta da biro wannan da akwai samarin da ba su taɓa yin aure ba ka tambaye shi idan ka tashi aure mai kake so abin da zai ce gaskiya ina son mace mai kyau kaga sarrafin farko kenan mai kyau sannan ko mai ilimin addini sannan ko mai ilimin zamani sannan ko mai ladabi sannan ko mai biyayya sannan ko mai tsafta kyale shi ya tana safawa har ya kai goma cikin ababen da yake so sai muna rubuta da biro wannan kake so eh to bari kai mu ɗabbaka waɗannan ababa a kanka kai karan kanka kai ɗin kyakkyawa ne kai ɗin kana da ilimin addini kai ɗin kana da ilimin zamani kai ɗin kana da takawa da tsoron Allah da kiyamun laifin kai ɗin kana da tsafta kai ɗin kana da kaza idan aka lissafa sai a samu cewa kila yana da hudu cikin goma baya da shida to kai bai ka samu hudu cikin goma sai ka aure ta yana ita ba ta da bukata tsammanin ka ita ba ta da bukata ka samu wani bangare a jikin ka samu da sauran kai ma ka samu wani bangare ka samu da sauran ita sai ka samu dari bisa dari ba za ka yi aure ba a koma wani abokin mu a Kano da muka taso wato mutum ne mai sharuɗa ya ginda ya sharuɗa cewa duk matar da zai aure sai ta saka wannan conditions ne ɗaya biyu uku hudu biyar aka yi shekara ɗaya aka yi shekara biyu bai aure ba sai wata rana muka haɗu na ce wai ya ya batun sharɗan kai ce wallahi malam na an fara rage wata sharɗan ya ga abin ba zai yi ba sai na rarrage wata sharɗan wallahi Allah ya tashi ta yi nuna wata iya kasa wallahi ta yi rasa aura duk wanda ya je kamar tana sun shi ce ba ta sosai ko ba wani abin nan kyakkyawan mutum ne sosai da sosai ko ba ya gaishe haka cikakken mutum sai ga wani lokacin wanda mutum ke kasance kamar wani su fita kai ne wasu ana nan wani rana muka da ce wai ya shan da kai ce wallahi duk na je ba ko da ya yanzu kawai abin da nake so mace kawai sun da mutum to a nan gurin a gaskiya in muna kallon gajiyawa ta tare da matanmu amma suna kallon gajiya wata tun da za a tambaye ka matar ka ce gaskiya komai ya yi shi da kuma ba ba fara ba ce ba wani wani zai ce ba fara ba ce ba ita ma idan an tambaye ta za ta ce kai ma komai ya yi shi da kuma kai gajere ne ba dubu ba inda je ta yi bayani haka za ta sai ta da kai a haka kai ma sai ka haƙura da ita a haka ko ta zama Allah kuma duk shiga aljanna dan an gyara ko a can ko a cika mata halitta kai na a cika ma ita ma na a cika mata ina tsarin da to dan saboda lalle mu lallashi zuciyarmu wajen kokarin zama da matan mu yi hakuri wajen zama da su kuma cikin adalci kuma idan mutum yana da mata biyu dole ya adalci a cikin kanunsa ne ba shi kuma adalci cikin abu guda hudu ne yake yin adalci adalci wajen ci da sha abin da ya shafi ciyarwa dole mutum ya adalci abin da ka ciyar da wancan shi za ka ciyar da wancan darajar abinci iri ɗaya ne kuskure ne abin da wasu malamai suke cewa idan ka auro mace gidansu masu kuɗi ne to za ka rika ciyar da ita da irin abin da take ci a gidansu yar gidan talakawa kuma ka ciyar da ita abin da ake ci a gidansu wannan ba daidai ba ne ya saba faɗin Allah ya saba faɗin manzon Allah abinda Allah ya nasarta cikin alkur'ani لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق بما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد mai yalwa ya ciyar gurgurdan wanda aka take ta su sai ciyar daga abin da Allah ya bashi kai ake kallo mai ciyarwar menene karfin ka me kake samu a wata menene karfin tattalin arzikin ka ba wai gidajen matan ka ba Allah sarki da gidajen su kai menene halin ka idan kai kana da hali sai ka wani gidan talaka sai ka dawo da abincinka ya zanto kansa da darajar ka don ita cikin kasuwanci idan ko baka da hali sai ka wani gidan masu hali ko baka da abin da zaka ce da ita abincin gidansu sai a ce sai ka ce da ita abincin gidansu wannan ya ci karo da abin da Allah ya tsarawa bayan su rayuwa kai saboda haka daidaita su wajen abinci sannan daidaita su wajen sutura abin da ake nufi da daidaita mata wajen sutura ba wai mutum ya yi musu tufafi iri ɗaya ba darajar tufafin ya zanto iri ɗaya ne a tamfa idan Nigerian wax sai ta ko Nigerian wax ko ce za sa idan kuma yar Ingila ce yar ce idan Hollandis a tamfa ce kowace ce to zanto a amma kila wancan blue take so wancan koriya take so wancan baka take so wancan mai ruwan ruwa take so kar mutum waye wa matansa kamar uniform din nan a gabatan alhaji sun fito iri ɗaya bawo kamar uniform ai ba burgewa ma ba cinyewa a ciki ai kai kan ka kanto kana daban-daban ka ga wannan ka more wannan wata kalar daban ka more amma kala dai mu zai burge ka yawanci mutanen masu da sai a ɗauka kawai sai a sai masa atamfa iri ɗaya shadda iri ɗaya tambayi kowace wata kala kike so abinda da zai san muku shine yan ingila amma kewace kala kewace kala kewace kala ko cikin su kala sai ka sai maka in su sun zaba su ce kaza suke so da ne kike nan wannan so da so gada ma. amma ya kasance ka ba su hurriya ka tattauna da su akwai yancin tattaunawa tsakaninka da matan ka sannan kuma adalci wajen abin da ya shafi rabon kwana dole ya adalci wajen rabon kwana kuma dole ya adalci wajen abin da ya shafi darajar gidan da suke zaune wanta daki wanta ma daki in wanta daki biyu ce to wanta ba kuma daki biyu lalle ka'ida ne mutum ya wannan rabon kwana kuma dole ya kasance adadin kwana da kai a cikin za ka yi a can gurin ba wani bambanci a tsakankani kar ka ji kai kwana biyu ka je can kai daya wannan kuskure ne dole ka raba shi kuma rabon kwana da ka'ida ba da mutum yake zuwa ya yi dictating wa sa cewa dole ka raba lokacin da kake mace daya to dama wannan haihu na ɗaya ce kullum kuna tare da ka auro ta biyu idan budurwa ce dama tana da kwana bakwai cikakku kai da ita sai kun gama angwancin ku na kwana bakwai idan ba zaura ce kuma kwana uku lokacin da kan kammala kwana uku sai ka kirawo uwar gida ga kira amarya na kammala kwana bakwai dina a wajen amarya to yau kuma za a fara rabon kwana kwana nawa kuke son a fara kwana nawa nawa idan suka ce daidai shi kenan daidai idan suka ce biyu biyu idan suka ce uku uku uku idan ma suka ce mako mako za a raba ya halatta in suka ce a'a mu abin da muke so a raba awa eh, daga magariba zuwa sha biyu tana aikin wance daga sha biyu zuwa karfe shida da safe tana aikin wance in aka yi haka ya halatta abin da ake so adalci to shi kenan sun yi da za a yi kwana biyu to za a yi kwana biyu to shi kenan to da wace za a ba idan amarya ta ce a ah, ne da ke kwana uku a wurin na yanzu ka ka faru ta zon gida shi kenan ko wani gida ta ce a ah, faru wajen ta amarya shi kenan dan kowace ta ce daga wajena za a fara ce shi kenan sai a yi kuri'a sai a yi kuri'a da aka yi kuri'a sai ka rubuta takarda wata takarda ka rubuta kwana sai ka leke ta wata kwata kwata kuma yanci sai ka rubuta sai ka leke takardun sai ka ce ka kowace su duk wanda ta dauko dubu da kwana to za ki zuwa kwana wanda kuma ta dauko yamci to za ta fara yamci to kaga a irin nan amarya ta yi kwana bakwai a ɗakin ta kuma sai kasance ta dauko takardar da kuma kwana kaga za ta kasance kuma ɗakin ta kai kwana biyu kenan in biyu biyu kuka lissafa wannan shine zama na adalci kuma zama wanda yake da daidai wa daidai amma kada mata su tuhumce mu wajen adalci cewa wato yadda ake rabon kwana da sutura daidai wa daida taki daidai wa daida abinci daidai wa daida to kuma dariya da yawan magana ma daidai wa daida in kai wa wancan dariya to wancan ma dole sai kai ka kai mata dariya wannan ba gaskiya bane ba wannan ba haka bane ai abin da ya kama wa yake ko ba haka ba wata matar ta iya raha kuma tana da kisi suna ta zama da ɗan namiji ka kware ta wannan fuskar ta haka ɗakin ta suke ta dariya ɗakin ta suke ta murmushi wata matar kuma ba gida ya ce ta iya wannan ba saboda ai ta ka sai ka zo ɗakin ta za ɗaure fuska ta murtuki tana magana daidai duk abin da zaka ce ko dai ta ce i ko ta ce a'a i a'a to ina za zauna da ke a ta yaya za a yi dariya a cikin kalmar i me na dariya ta yaya za a yi dariya a cikin kalmar a'a me ne na dariya din a cikin wannan wata matar ta iya kwalliya wata matar ba ta iya kwalliya ba wata matar ta iya girki wata matar ba ta iya girki ba wata matar duk ranar girkinta in aka ce za ta yi abinci da daddare to tun karfe hudu ta shiga kicin kafin a ce magariba ta yi da minti talatin ta gama abinci ta sa food plus ta ajiye ta yi komai kuma ta yi ado tana jiran miji ya rabu wata matar sai dam da magariba za ta je ta babbaka maka abinci rabi yana wani da rabi wani bangaren ya tuta har ya kone wani bangaren kuma wuta mata taba shi ba a zo a kawo maka irin gamza din da cikar ka mutu ya za a yi kawo mun cikar ka mutu kuma ya kasance wai dai dariya ne ba da kuma da dariya dan me zan yi dariya ba da ya dariya me zan yi murmushi wata matar ta iya kwalliya da ado wata matar ba iya ba ba gida da yaji wata idan ta mata kaya kawai sai ta ajiye a cikin a can irin kasan akwati a can karshen kasa sai ranar da ake biki a dangi za ta fito da asafar da kamata tun asafar sallah ta ajiye sai ana biki a dangi za a aurar da kanwata ko wata sannan nan da za ta yi ado ta tafi maka iya gani kai da ka ta asafar ba gani ba to ina za a abin kirki a nan gudun wata matar ko ta iya kafin ka ta daga ta yi ado turaren ta mata ajiye shi a gefe sai lokacin da ta salamu alaikum sai ce wata tafi sa ta ajiye shi gefe guda sannan wa ta kashe muryar ta ce wa alaikum assalam ta kashe muryar da za ta ce kana tahowa sai ta ci kanshi kanshi yana yana bugowa daga jikinta wani abu na hannun ta dauka ne da kai wa'azi kan gaji bai karɓa su rataye da wata da ra'a kan gaji ta da dubu mai wanka nishaɗin kai dawo sannan ka ci abinci na zai to kaga a nan gurin ma'ana tana ta baka zaɓi yi kaza ko kaza yi kaza ko kaza ma'ana kana da tsaro ka ƙware a duniyar soyayya babu gida da yawa sai wani ko shakka babu za ta mallake miji ba sai ta je wajen boka ba ta ƙware wajen gudanar da ɗan miji wancan ko ba ta iya ba lokacin da ka dawo abin tana kicin ka dawo kai kana zaune kana zarta a daki ba wanda zai kawo maka ruwa ba wanda ya ma da zuwa tana kicin lokacin da ta zo rabi tana warin ka kanazon rabi tana warin hayaki ga idan tana ruwa yana balla da menene ba ba da ta ake tana kuka ita ne saboda ta fito daga kici ba ta zai ta buge ta da ta zo kuma abin da za ta ce ma ko za ka gani guri ban gama abincin ba sai ta ta komawa kala na mura idan mai wannan gidan ya fita ya je zauna a gindan mai shayi wallahi sai ka shi yasa kake ganin bantunan masu shayi a cikin suke da bantin mai balabo da mai tsere a cikin suke da yan gane galibi irin wanda matan su suka koro su ne a gida ba su iya rike su ba wanda matan shi ta iya rike shi da an yi nishayi da kun gaisa ya wani zan ce wallan sai da sai da safe ya eh, sai da safe ma'ana zai je gida ya zama sarki kawai sai abin da aka tsara masa a gida ba wannan shine magidanci wanda yake morewa domin ya samu matar da za ta sa ya more amma wanda bata iya wannan ba sai ga miji yana shan wahala miji a tagayyare ya yi auren ya sake auren ya sake ya sake yin auren amma hankalinsa bai kwanta ba amma idan ya game da mata waɗanda suka iya gudanarwa sai ga mutum ya samu kwanciyar hankali sai ga mutum ana masa gata ko ado ya zai fita a dawa ce ka amma dai wannan kula ba ta dace da wannan ba da za ka saka zara ya fi dace akwai mutum da in ya iya kisa shi ma zai ce ke fa ke ce ma dubina yaya na yi kyau ma'ana sai ka tana jin daɗi ita ma haka tana jin daɗi kayan ki kuma kai mata wani turare zan fesa wace kula zan sa wani takalmi zan sa komai tana tsara maka wanda ita ce rayuwar aure ta jin daɗi ba rayuwa wanda take ta wahala ba a tagayyare a wahalce kawai abin da za a yi ne idan sha'awa ta kama ta za ta zo kai ma in sha'awa ta kama ka kuzo da kun gama daga lokacin da mani ya fita daga jikinka ka fara jin hausuka sai lokacin da sha'awa ta fara kama ka kafin ka nawa kaga wannan ai larura ce kawai kana zaune da ita alal larura ba alal mahabbati wal mawaddati ba eh, a larura kake zaune da ita ba akan soyayya da kauna da zobayya da son juna ba ba akan wannan kake zaune da ita saboda haka lalle ya kamata mata su sake taku wajen rike ɗa namiji aure ne daina mutuwa mata ma su sake taku wajen rike ɗaya mata aure ne daina yawan mutuwa ana yin aure amma yana yawan mutuwa wannan ko ba rayuwa ce mai kyau yoye ta mutuwa hakika an sananta mutuwar aure an sananta saki idan matsalolin na a asasi din sun kama to amma kuma irin yadda abin yake faruwa yanzu ya kai matuƙa kai da yawa jama'a ba na so in ta mana sama da kima babban dai su ne shi ne wato mun zo walima ko shakka babu duk wanda ya shigo nan gurin ya ce ya sha ya gyara sannan kuma muna addu'ar alkhairi da shi abokinmu da Allah ya arzuta shi da aure Allah ya ba su zaman lafiya shi da amaryarsa Allah ya ba su zaman lafiya da uwar gida Allah ya haɗa su a cikin tsakankanin sannan waɗanda kuma a ba su da aure ubangiji subhanahu wataala ya arzuta su da abin yan aure wanda suke buƙatar kari kuma Allah ya ba su ikon kara mata kuma Allah ba su hakuri ta san ba su a ce wanda yake san kari Allah ya kaya kaya su ba su amma kuma idan ba a kara mata suna da yawa sun yawa ko shakka babu ya ta daidai to na asiri cikin ta gayyara da haka mai halin kaji sai ya kara wanda da hali ba wajibi bane ba wannan ko dama shi a halittarsa ɗayar ma ta yi ɗayar wakil ta yi yawa da ana da yara ba rai kenan sai ya zauna da guda ɗayan a haka yake haka Allah ya musu wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala الله Allahu Akbar a masaurari saurari wa'azi mai suna giyar kan hanya fadi maza fadi mata daga bakin Sheikh Jafar Mahmud Adam daura Kano sai akwai tambayoyi mun ne su ne nasu Thank you. tambaya ta farko mai tambaya yana cewa wani irin ado ne ya halatta mace ta yi kuma wanne ne wanda bai halatta ba kuma wace irin larura shi zai sa mace ta fita waje kuma yaushe ne ya kamata a fara neman auren mai ta kawa shi ado wanda ya halatta mace ta yi yana da yawa sai da ba za ka iya gididdige adadin sa ba amma wanda bai halatta ba ne za a yi bayani da shi ne ta tantance yana daga cikin ramar ubangiji abin da ya halatta ya fi wanda ya haramta yawa abin da yake haramun da ita mace ta yi shi ne karin gashi da sunan ado wannan haramun ne manzan Allah ya la'anci dukkan mata da suke karin gashi a cikin hadisi ce haka kuma gyara girar ido ta yadda za a aske ta da ya tsine a gyaggyara ta wannan ma hadisi ya la'anci dukkan mata da suke karin haka kuma gyaran hakora a kare hakori da a yi wushiriya bayan Allah bai halicce ta da wushiriya ba wannan ma hadisi ya da hanci bai yi irin wannan haka wanda za ta yi amfani da dukkan wani mai na shafawa a duka wai ya kara mata fari irin man da yake waye kudin din jiki to wannan shi ma wato ainihin haramun ne za ta sa mai mai kanshi za ta sanya turare mai kanshi za ta yi kwalliya da ado da sauransu amma kace abin da zai zanto canja halitta ne da saboda haka wannan abin da ya kamata mata su kiyaye kina sannan kuma shi ado kowane lokaci akwai adon da ake nisa kin lokacin da zaki ado da safe mijin ke gani kafin ya fita wajen aiki ko kafin ya fita kasuwa dan kasuwa ne irin kayan da ake sayawa da safe ko da rana daban ne sannan kuma ado na daddare bayan sallar lishayi shi ma kuma daban ne karki sa kaya waɗanda suke mai nauyi a jikinki bayan sallar lishayi babu ba kar ki sanya kaya waɗanda suke mai duhu lokacin bayan sallar isha'i babu burgewa a amma da ranar da zaki sa kaya mai dan duhu ko kila suna da dan nauyi nauyi barbadan bukata ko dan ana sanyi ko kuma an yi ruwan sama amma da dare galibi da za a sa waɗanda suke masu share share ne waɗanda idan mutum ya leka zai gano abin da yake <laughs> waɗanda ne suke ba tufin ba kuma kalkalewa a ciki ko ba idan kina haka miji ki ba zai je jira ko ina ba amma dare ya yi kin zo kin sa riga sun yi a ciki ko ya sa wata riga mai katin maballi a wuta ke da shi ta ci da annuwar babu burgewa da haka dai ado yana danganci lokacin da aka yi shi ah, ya ce maganar mace mai ta kaba yaushe ne za a fara neman aurenta ba za a fara neman auren ta ba sai an tabbatar ta fita daga takawa amma babu laifi lokacin da take cikin kwanakin ta kaba a yi mata jirwaye da kamar wanka abin da ake kira at-ta'arir bil-dawat Allah ce wala a alaikum fima arrabtum bihi min khitbatin nisa aw akinatu fi anfusikum babu laifi cikin abin da kuka yi jirwaye da kamar wanka da shi na neman auren mace in tana cikin ta kaba kamar ne Abdullahi dan Abbas ce kan ai duk wanda ya same ki a matsayin mace kan ya more kaga baka ce ina son ki wacce ga cikin cikin ta ba ku da Allah da zaran kin gama ki fada mun karke da koyar ba fara sani sai kaga ma ai baka ce kana son ta amma ka isar za ta ta ce sai a me yake ne ka sanar da kowa sai shi ma'ana ne maka ya mutun din amma da baka ce komai ba wannan tunawaye ne kuma wanka ya halatta ba ka ce wanda ina son ki ko ka faɗa mata ko ka sa a faɗa mata ko ka rubuta mata wannan haramun ne amma wannan bilwaye da kamar wanka kan ya alata ko kuma kawai ta kayan wa ƴaƴanta wata kyauta kai baka ce kawai ba amma kayan wata kyauta kyautar da ta ɗan wuce hankali da ana ba yaro naira biyar sai na ga yaro an ba su ɗari biyar dubu ɗaya wane ne wane ne baya to ai ka san hausa sun ce ba kyauta wani a ba dan zauna kobo wanda ake so shi ya sake ya ko ba wannan sabon kaga zai ka ba ne ba zai ina san wannan kuma yana tambaya cewa me ke hukuncin addu'a a makabarta bayan an gama rufe mamaci sannan kuma zai zama laifi idan an ajiye alkur'ani a ƙasa cikin masallaci kan gadin addu'a a makabarta sunna ce cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata cikin hadisi lokacin da duk aka binne mutum manzon Allah yakan ce da sahabbai istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al ku roƙa wa dan uwan ku gafara sannan ku nemi Allah ya tabbatar da harshen sa wajen tambayoyi da za a musu domin yanzu ina ana musu tambaya to amma wannan addu'a kowa yana yin ta ne shi kadai ba wani da zai zo cewa da mutane ku karanta salati goma ga annabi ku ruwa da hawo ga wani dan da ka ja abin da ya dace bismillah ka tara wannan da bidoyi ne ba Allah zai yi musu ba abinda mutum zai ce shi ne jama'a an riga an binne wannan dan uwa yanzu dinnan ana masa tambaya da haka kowa ya roƙa masa gafara gwargwadon yadda ya sauƙaƙa liman ya shi kadai jama'a kowa ya shi kadai duk wanda ya gamawa ya shi idan an binne mutum a makabarta manzon Allah yakan tsaya yana masa addu'a gwargwadon yadda za a soke rakumi a fete shi a raba namusa minti nawa Allah kalli awa idan an binne mutum manzon Allah na tsaye na roƙa masa gafara Allahumma lahu Allahumma rahmu Allahumma thabbit inda al-mas'alati mantiqahu اللهم وسعه ودخله اللهم كذا كذا اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد yana roƙa masa gafara yana roƙa masa tabbatuwar harshensa har da wani yadda za a yanka rakumi a fede a raba nama haka hadisi yana da haka abin da yake kuskure shine a ce ba za a yi addu'a gaba ɗaya wannan kuskure ne ko kuma a ce za a yi addu'a irin wanda ta al'ada uku ga walidan mu ma'ana ba ku mu ce addu'a ba kun yi wa iyayen ku kulwar da uku la ja ku da ilafi ba ku ce komai ba ka karanta lakar ja ku ka ce ilafi amma ba ka ce ai masa gafara ba alamun sirha da ina anzal lahu baka ce komai ba harin an karanta alamun sirha an karanta ina an lahu ta komai ya da dubu ɗari da ashirin da tara bismillah sha tara waɗannan duk bidoyi ne wasu mutane sun ga cewa waɗansu lambar da za a bayar na wani burgewa kamar wani lakani ne bismillah sha tara me ya hana a da ne tarawa wa a ba amma sai ne kamar wani lakani ne akwai wani sirri cikin kasancewar ta sha tara wani sirri kawai gida wannan shine hakikanin gaskiya abin da ka ce ya jama'a mu roƙawa dan uwan mu gafara yanzu din nan ana tambaye sa haka manzo Allah ya jama'a abu roƙa masa gafara ya jama'a ku roƙa masa gafara a neman Allah ya tabbatar da harshen sa kowa ya yi masa gurgurdan yadda ya iya wanda zai da Hausa yi wanda zai da Yarabanci yi wanda zai da Turanci yi wanda ya iya Larabci yi da Larabci ba ta tsiba da sai an yi da larabci haka aka fi so a yi da larabci amma idan mutum bai yi ba sai dan hannu ya Allah ka masa gafara ya Allah ka ji ya Allah ka masa gafara ko wannan kai minti 30 kana yi ga sa addu'a da yake bukata wannan shine hakikanin abin da sunan manzon Allah wannan dai a ajiye qur'ani akan kafin a masallaci ko sai ka babu da nan da zai ce haramun da idan ka ce qur'ani a kasa amma akwai nau'i na rashin girmamawa ubangiji da Allah ya faɗa cikin suratul hajji wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub girmama qur'ani yana da cikin ta'zimu sha'air Allah ta'ala girmama alamomi na dokokin Allah wannan lalle na girmama su da haka bai dace ta aji shaka kan kafin ya kamata ta kora shi kan wani abu dan kare martabarsa wannan shi na da ya dace wannan yana tambaya cewa game da al'amarin sallah idan mutum zai rago daga ku'i shin zai rumkula hannunsa ne ko ko zai shimfiɗa mai yake cewa ga wata malam yin hukuncin wurin mutu'a kuma me ke gaskiyar aikin masu daga sujjada lokacin da mutum zai dago daga sujjada dunkule hannu da yake shine abinda ke kira al'ajlu al'ajlu shine mutum ya dunkule hannunsa wannan ya tabbata cikin hadisi ingantacce manzon Allah da yin wannan da haka duk wanda ya wannan ya yi mustahabi yana da lada wanda bai yi ba kuma ya shimfiɗa hannunsa sallarsa ta yi ba za ta ce sallarsa ba da haka ba abu ne da ya kamata a ce ma an samu rigima tsakanin yan uwa musulmi tsakanin mai yi da wanda shi baya yi abu ne matukar saka ce masa mustahabi bai kai wajibi ba da haka duk wanda ya yana da ladan mustahabi wanda bai ba wannan ladan na mustahabi ya rasa amma ba ka cewa sallar sa ba dan babu nasi da ya nuna cewa wajibi ne yin haka dai nan sai magana mai ne auren mutuwa auren mutuwa haramun ne manzon Allah ya haramta shi asu biyu na farko a lokacin da ake yi su kai taiba shekara ta bakwai bayan hijira na biyu kuma lokacin da ake yi fasho wato shekara ta tara ko ta goma kenan bayan hijira an haramta auren mutu'a an gane ko mazala ce huwa haramun huwa haramun huwa haramun ila yawmul qiyamah hadisin kuma yana cikin sahih muslim amma shi a ne hadin suke yin auren mutu'a kun shaka babu auren mutu'a yana da kama da zina ta fuskoki masu yawan gaske don mutum da zai iya auren mace ko da tsawon awa ɗaya ne su yi yarjejeniyar cewa zuwa mu kulla aure na awa ɗaya ta yadda da awa ɗaya ta wuce ba sai ya ce na su keke ba auren da kanshi ya mutu to me mutum da kwane gida ko ya aure ka 24 hours zanen 24 hours ta wuce aure da kansa ya mutu ba sai ya ce na su keke domin idan ka ce ma a yi auren a to kamar ka ba da lasisi na mutane su yi na tunda shari'a musulunci ka riga ta haramta shi waɗanda suke yin auren mutu'a har yanzu suna yin siya wanda yake haramun matsayin aikin kyamace ya danganci irin aikin da za su yi idan aiki ne wanda yake ya shafi bangaren da ake da bukatar ta saboda kasancewar za su yi dilin da mata wajen aiki to shi shine aikin da ya dace ya mace ko kuma aikin da za su yi dilin da yara wannan shine mafi kyawun aikin da mace za su yi kamar zan ta likita likita da ta kuma mata irin gynec doctor ko ta zanto irin pediatric doctor likitan yara kenan ko mace ta zanto na dan saboda kula da mata ko ta zanto ta karanta midwifery wanda za ka rika ma asibiti ko ya kasance mace ta karanta education dan ta zanto malaman makaranta ko a primary ko secondary ta yan mata ko ma har ta zanto kila lecturer ke ita a high institution dan ya kasance ta karantar da bangaren abin da ya shafi mata wannan ko shakka babu ba za ka iya haramta wa mata irin waɗannan ayyukan ba don mata sukan bukatu zuwa ga masu yin wannan ayyukan cikin yan uwansu mata idan ka ce mace kar ta irin wannan aikin to kana nufin lokacin da bukata ta kama ta dole namiji zai duba ta asibiti namiji zai mata ungozo a asibiti namiji ne zai mata allura a asibiti ya daure mata gyambo a asibiti to kaga wannan zai haifar da barna mai yawan gaske amma illar shine yawanci mata da suke yin aiki ba wai suna damuwa bane ba da bangaren da za su taimaka wa jama'a ko kuma aka bukata su sun fi damuwa ne da bangaren da wato ba taimakon jama'a za su ba na taba ce da mata a Kano da duhuri ina da hada Kaduna ma na zan faɗa musu har ba kawai kamar yadda zan faɗa a nan kasa ko da kina kan lantar ba ta mata kan bace ba amma can lantocin da ya wacce magana ta mata ce na ce da su ina son cikakkiyar qualified doctor mace wadda take gynec doctor mace ko yake dokta mace yar asalin jihar Kano ko yar asalin jihar Borno ko ka hada Borno da Yobe tun da za a suke da juna nawa za a samu suka yi ta lissafi tsakanin Borno da Yobe da kar za ka gai ne dokta da suka kai guda uku in sun yawa na ce da adadin mata a tsakanin Borno da Yobe nawa ne ma'ana wajen mata miliyan biyu ko miliyan uku likitan mace za ta lura da su guda hudu ake su ko guda uku na ce to da ke to bayan wannan kuma adadin mata ma'aikata banki yan asalin barna da yau mun sun suka fice da dariya suka ce a nan gurin ma za a samu kusan ɗari to kada wannan suna karanta galibi abin da shi ba shi ne ake da bukata su karanta ana da bukatar su karanta likita su karanta education su karanta wane da su karanta wane da amma ke mutum ta karanta political science to sai da shi ne ta karanta accountant ne ta karanta wane ne ta karanta wane ne ta karanta wane ne don ta fito ta yi aikin banki ta yi aiki a wani babban kamfani na inshora tana samun kuɗi masu yawa da alawansu da wane ne ta sa takalmi mai kwaswas ta shiga ta burge ta kai shi ne kawai manufar a ci a more a duniya amma ba ta hango lahira mai za ta yi ta more shi shi kuma tsari na aikin banki ko tsari na dukkan wani aiki na wata cibiya ta tattalin arziki ko sarrafa kuɗi tsari ne da aka kira shi akan tsarin yammacin duniya wanda ke kawai rayuwar ta capitalism ke mace ruwa ake da ke suna ruwa ne da kyan ki da ƙuruciyar ke sama da ƙwarewar ki ta fuskar aiki shi ya sa babu yadda za a yi duk ilimin ki in suka ɗauke ki in dai ba ki yin ado su gaba da rike ki dole za a ce to dama sai an ba ki wani orientation na musamman yadda ka kuma za a rika baki alawar na kaya da dan jalabe shara shara da fesa sunari da kuma da kinga wani ɗan ya tabo dole ki dan saki fuska ki dan yi murmushi ya dan ji daɗi dan gobe ya dawo wurin su ma kawai kina rike musu customers a banki dan customer domin inda za ki tsufa za su cire da haka mata ake ɗauka kyawawa da suka iya ado sai kasance an sa su a main na kowane banki saboda a nan manyan masu kuɗi suke zuwa ko jami'an gwamnati kuma su za su rinka da su wani lokacin masu za su bi ofisoshin gwamnati suna farauto waɗanda za su yi mu'amala da banki su kawo ajiya su su buɗe kawo da banki to amma da zarar kin tsufa kin riga kin canja sai kiga kina kafin da sai a cire ki a wurin rai domin lokacin gamu to abin da suke so ki ritaya dai kin dane shi sai zama kaya kin ba da ba yanzu fuskar ki ba ta burgewa sosai fuskar ki ta kai lokacin da ba ta jan ko da ko ki an shafa mata dole su ba ta sai miki ritaya mata ba ta gane wannan moruwa take da ke ya mace amma ku ba su ba ta gane wannan alawansu da wannan kudi da za a baki masu yawa wallahi in ke gane hidimar da kike musu sai in yi ciko domin dole a tabbobi a kan kare kina canjawa kaya a kan kare takalma a kan kare man shafawa da gyaran gashi dole sai kina a kan kare duk kina yi don ki jawo musu customers karshe sai kiga abin da ake baki kamar kin yi ciko a kowane wata da kika rubuta expenses ɗinki nawa kike cewa a wata kayan ado da kwalliya kawai to ya kamata to kuma sai ki kuma wannan sai ki ko malaika ya zo tambaya da daya a cikin kawai sai dai lokacin da manajin darakta na banki baya san dukkan board of na banki ko kuma governing council na banki ba zane kin riga kin gama da ke sai aikin ki sai lahira amma idan aka ya kasance kin zama malamin makaranta kin zama malamar asibiti kin zanto likita kin zanto a mai karantarwa kin zan kin ga aiki da kike na al'umma na hidima wa al'umma to nan sai ki samu lada wajen kima kin tarbiyyanci al'umma kin gina jama'a kin gina yara wannan sai samu lada mai tsari ba wannan shi ne kamata mu yi wa mata wa su fahimta kuma tambaya ta karshe shine menene matsayin tukin mata a addinin musulunci sannan wani yana tambaya a kan wato yana biyan bukatarsa ta wata hanya ba ta shari'a ba amma wajen gudun ta da ya zina ko gurɗe luwaɗi kuma ƙarshe yana neman shawara wannan yana neman shawara yana sai haddace qur'ani ta wata hanya gari haka ce qur'ani dagewa kawai lafi shi ne magana duk wani shawara da za ta yi ana baka wala ne maka kama ka tsaya ka dage wa lafi ba maganar wanda zai rika wasa da gabansa dan ya samu ya fitar da mani wannan haramun shi bisa da zance mafi inganci domin ya shiga cikin fadin fadin Allah ta'ala kamar yadda za a zalika wato mummunai suna zakke suna kashe bukatar su ne wajen matar su na aure ko ku yambu wato bayi na ne sai Allah ya ce ba mulinta ta gawara a zalika fa ulai kamar adu wanda ko yake biyan bukata ta wata hanya ba wannan fato ya zo mai gashi ne ya karo ne da ka ya kamata ka yi kokarin ka aure ko kuma ka rinka azumi dan ka dauki abin ka tawa ko ka rinka yawan karance karance haka dan ka dauki abin ka tunani din sauransu wannan kenan sai kuma abin da ya shafi ne tokin motar ta mace idan daga wani gari ne zuwa wani gari ko shakka babu bai kamata ya masa taituki ba domin wannan zai bayi zuwa ga ɗaya tafiya ba tare da muharrami ba wanda ke kuma haramun da ya tafiya ba tare da muharrami ba amma idan a cikin gari ne daga wata unguwa zuwa wata unguwa daga wani sashi zuwa wani sashi ba mu da wani nassi da za mu haramta wa ya mace yin tuki a irin wannan tsari domin zai fi tsafta ma a ce ita ce sukan wata da kanta sama da ta sai driver ko kuma saman su ga motar ta gida amma direba da yake duka ta kaga yake ban ta shi da ita abin da suke cewa a cikin motar babu wanda ya sai Allah amma suke duki kaga babu wannan matsala wanda shi yafi sauki saboda ta hau bayan dan ataba mace ta hau bayan dan ataba ko ba to kaga akwai matsala mai yawa ko shakka ba dan bayan za a yi ta hana jikin ta ya saba na shi da akwai yana saba dan wani yan duniya sosai idan da kuma sai rika fima gudu kuma yana taka bai kaga in taka bai dole ka kwanto kanka wannan lokacin ma dai to kaga wannan duk illoli ne amma ita suka mota in kadai babu wannan illar babu illar ta taba wani ko ne ya ba saboda haka wannan ya fata wallahu a'lam am an fada muku gaskiya tsakani da Allah am so na ne a ce na kwana a kafin ko shakka ba akwai matsalolin da ba za ba bani a yau din nan sona ne a cikin na tun da safe da ne aka daura mu ne to amma a Kano akwai lamsun da aka yi na Darul Hadith aka aza harsashin ginin mu tafkikiyar makaranta da masallacin juma'a na Darul Hadith da kashin su malamin Dr. Ahmad amma na zama ne su bika a wajen dai da masu na Kano da Tarisu mai tuma su to ta saboda haka dole na tsaya a can babbar Kano ko sai wajen karfe biyu da rabi ko kusa to a yanzu haka kuma na tabbatar ana meeting din da dole da ni a cikin amma na ba su hakuri cewa ko labin da ya shafi gida babu yadda na iya sai na zo na gama sannan in je in same su mu ci gaba wala Allah in na same su kafin goma mun ci gaba kila wajen shafi ko karfe da ya ce an tashi wannan shine hakika na abin da ke faruwa amma dai bishara da zan yi wa ɗan uwana da abokanai na na dukkan jihar Katsina wato shine ina kokarin Um, samar da wani tsari wanda zai rika kawo da katsina a kai sai ba zan ba da details na wannan tsarin yadda zai kasance ba a halin yanzu amma dai abin da nake so ya fara nan da wani lokaci wanda ba mai nisa da yawa ba daga nan zuwa sabuwar shekara mai zuwa haka ne ke sa rai musa da haka ku yi mun hakuri idan aka ce jihar katsina kaga ai a jumla take ba na son ce wuri kaza da wuri kaza jihar katsina ko ba haka ba insha Allah ta'ala ko wannan tsarin da nake so ya fara nan da wani lokaci wanda ke ba mai tsawo da yawa ba insha Allah ni kaina ba na jin dadin yin za a ce yadda mun jama'a suke karuwa da ni ko a kano ko a maiduguri ko a bauchi ko a yobe ko a kaduna ko a waɗansu wurare ya kasance kila a nan ɗin mutane ba su samu wannan damar ba ni kai na ba na sa to amma dai kila abin da ya hana hakan ta faru a wancan lokacin ba a samu masu sha'awa irin ku ba a yanzu wannan shi yana gaskiya haka ta faru na faɗa wa waɗansu da cikin me yasa ba ka zuwa gida da ce gida ne su neme ba ne yasa ba ka so a cikin nan sai ka tuna bata neme ne ba jihar ka tuna bata neme ne ba ko so kai ko a ci ko a taron da ba su neme ni ba amma ina daga Kano an neme na Zamfara an neme na Bauchi an neme na Maiduguri an neme na Abuja an neme na Kaduna an neme na can can kaza can kaza ba ba ne za a yi wanda ya neme ka ka ce ba zan je ba wanda bai neme ka ka zo ka ce gani shi ma ba zai gane kimar abun ba ko ba wannan shine hakikanin gaskiya da haka dai amma kamar yadda na faɗa nan da shekara mai zuwa insha Allah ta'ala ina da sabuwar shekara da izinin ubangiji za a samu wani tsari wanda zai kawo ni wato ganin gida shi akai insha Allah assalamu alaikum